Hayr dinlar totibor biz ko'rinur andalus kitoblarda namı qolgan bizni mulkdir Hayr g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عند لسنين فتح قلنشليكدن سقوطية قدر deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Portugal mamlakati nasroniylari muhosara qilgan musulmonlar shaharlari yana qaydadan o'z joyiga qaytib o'z holatiga keltiriladi. Lekin bu joyda bir nuqtaga to'xtalib o'tamiz. Yaqubul Mansur Muvahhidi Portugaliya nasroniylari muhosara qilgan musulmonlar shaharlari ozod qilinayotgan bir pallada deyarli ozod qilinib bo'lgan vaqtida Kastella nasroniylari o'rtadagi bitimni buzadi. Musulmonlar shaharlarga shimol tarafdan bostirib kirib, bu yerda fasod qiladi. Bu nasroniylardan, bu din dushmanlaridan doim kutilib turgan voqea ediki, ahadlarga vafo qilmasligi. Bu Kastella mamlakatini hukmdori Nasroniy esingizda bo'lsa Alfonso 6-chi mashhur Zallaqa jangida mag'lubiyatga uchrab, undan keyin bir necha oy o'tib o'lgan edi. O'shani nabirasi Alfonso 8-chi Kastella mamlakatida hukmron edi. Musulmonlar shahriga hujum qilib, bu yerda fasodni tarqatgandan keyin Yaqubul Mansur muvahhidiga maktub yo'llaydi nima qilganligi va o'rtada tamom muahadasi buzilganlik to'g'risida maktub yo'llaganda Yaqubul Mansur muvahhidi maktubga javob yo'llaydi. Maktub javobi Alloh subhanahu va taoloning Qur'onidan go'yoki iqtibos qilib o'sha voqeaga tushganligi uchun bir necha kalimalar, bir necha oyatlarni yozadi. Irji ilayha فلنأتينك بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينك بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون oyatlar ma'nosi qofiyasi ham bunga to'g'ri keladi. Maktub ma'nosi shundan iboratki, o'z mamlakatingga qayt. Musulmonlar shahridan chiq, fasodingni qilma. Bo'lmasam oxiri yo'q bir askar tortib boramanki, seni o'sha yerdan chiqaraman. Chiqarishim ham juda xor bo'lib zalil bo'lgan holatlarida o'sha shahardan chiqasan degan bir ma'no yashirilgan bu xatni mazmunida. Ya'qub al Mansur Muwahhidi bu nasroniyni ahdini buzganligi musulmonlar shaharlarga kirib fasod qilganligi to'g'risida butun muvahhidlar davlatini iqlimlarga, viloyatlariga yuboradi. Jihodga da'vat qiladi. Hayya alal jihad, jihodga kelinglar. Mana bunday ishlar sodir bo'lyapti deb. Darhol mujohidlar bunga labbay deb javob berib, muvahhidlar davlatini mashrig'idan, mag'ribidan har taraflardan mujohidlar to'planadi. Bu holat 590-yili bo'layotgan bo'lsa, ahd buzib, buzishlik va natijada jihodga da'vat qilishlik Yaqub ibn mansur tomonidan bundan 7 yil oldin ekan. Ya'ni 583-hijriy sanada musulmonlarga yana bir xush xabar, yana bir katta nusrat bo'lgan edi. Bu Mashriq tarafida Salohiddin al-Ayyubi rahimahulloh Qudusni nasroniylardan bo'shatib, Quddusni fath qilgan edi. mashhur Hittin jangida Salahiddin Ayyubiyni qo'li balab kelib, natijada Qudus nasroniylar rijisidan tozalangan edi. Oradan 1 yil o'tgandan keyin Mag'ribga to'plangan askar Madiq Jabal Tariq Gibraltar orqali Andalusga kirib keladi. Yaqub al-Mansur muvahhididi askarlar. Hijriy 591-yilda musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasida mashhur jang bo'lib o'tadi. Bu jang nomi tarixda Arak jangi deb nomlanib qolgan. Bu jang Sha'bonni 9-kunida bo'ladi, 591-hijriyda. Bu jang bo'lib o'tgan joy Tulaytila Nasroniylar mamlakati Kastella shahrini shundoqqina hududi atrofida bo'lib o'tadi. Alfonso 8-bu chi jangda ikkita mamlakatdan yordam so'raydi. Portugal mamlakatidan va Lion mamlakatidan askar so'raydi. Va undan tashqari Italiyadan, Germaniyadan va Britaniya, Angliyadan askar so'raydi. Shu bilan Alfonso 8 chini askarlar soni 225 ming askar bo'ladi. Bu juda katta ko'rsatkich tarixda ancha muncha janglar bu ko'rsatkichda bo'lmagan. Bu nasroniylarda askarini ichida bir toifa bor edi. Bunga to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi chunki ajib bir nuqta mulohaza qilinadigan o'rin bo'lganligi uchun. Bu nasroniylar askarini ichida bir toifa yahudiylar toifasi majmuasi bo'ladi. Bu majmualar xos chaqirtirilgan, xos kelgan bu majmualarki musulmonlar mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, musulmonlarni asirlarini sotib olishlik uchun kelgan yahudiylar. Subhanalloh. Yaqub al-Mansur muvahhididi qul ostidagi askarlar ham oz ko'rsatqich bo'lmagan. 200 ming musulmonlar askari bo'lgan. Bu katta haybat, juda katta islom askarlari. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur muvahhidi Arak mintaqasiga kirishdan oldin bir majlis uyushtiradi. Bu majlisda butun qo'mondonlarni yig'adi. Bu qo'mondonlarda fikrini oladi. E'tibor bergan bo'lsak, Yaqub al Mansur muvahhididan oldingi muvahhidlar davlatini asoschilari va amirlarini ishiga teskari bo'lgan ishni qilyapti. Chunki oldingilar hech qanaqa shuroda gapini, hech qanaqa bir maslahatga ko'nmasdi, o'zlarining ijtihodi bilan siyosat qilib boshqarib ketaverardi. Bu kishi mana Arak jangidan oldin majlis qiladi, majlisda bor qo'mondonlarni eshitib, ularning fikridan foydalanmoqchi, ularning fikrini olib, ularda fikri bilan ish qilmoqchi bo'ladi. Hamma qo'mondonlarning fikridan foydalanib, ularning fikrlarini eshitib, hattoki Andaluslik Abu Abdullah ibn Sanadidni fikrini ham oladi. Bu Andalusliklar qo'mondoni. O'rtada Andalus bilan Mag'rib o'rtasida ancha kelishmovchiliklar bo'lgan sababi Andalusda murobitlar davlati ta'sis topgan va murobitlar davlatini oxirgi vaqtlarda kuchlari shu yerda to'plangan. Ammo muahidlar davlati Mag'ribda Andaluslar bilan o'rtada ozgina nizolar bo'lib shu vaqtgacha kelib turgan edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi andalusliklar qo'mondoni bo'lgan Abu Abdullah ibn Sanadidni fikrini ham oladi. Va yana bir ajablanarli holat mag'ribliklar, ya'ni muvahhidlar davlatini askarlari Andalus taraf kelib jang qiladigan bo'lsa, nasroniylar bilan faqat mag'rib askarlariga suyangan holatda jang qilgan muvahhidlar davlatini qo'mondonlari. Hech qanday andalusliklar Andalus mujohidlari bo'lmaganligi uchun. Lekin bu jangga kelib Andaluslik mujohidlar ham to'planadi. Ularda boshlig'i mana Abu Abdullah ibn Sanadid bu kishini fikri olinyapti. Bu majlisda bo'lib o'tadigan jang rejasi tuziladi. Bu jang rejasi xuddi Zallaqa jangini rejasiga o'xshab ketadi. Askar ikki qismga bo'linadi. Bir qismini avvalgi safga qo'yadi, dushman ro'barosiga qolgan qismini adirlik orqasiga yashirib o'sha yerdan hujum qilishlikka reja qilinadi. O'zi adir orqasida yashirinib turgan askarga qo'mondan bo'ladi Yaqubul Mansur Muhidi umumiy askarlarga qo'mondan qilinib Abu Yahya ibn Abi Hafs degan odamni tayin qilinadi. Bu kishi Yaqub al-Mansur muvahhidini o'ng qo'li bo'lgan, ya'ni Raisul Wuzara, vazirlar raisi Andaluslik askarlarga boshliq qilinib Abu Abdullah ibn Sanadid qo'yiladi. Va yana bu taqsimot avvalgi nasroniylarga qadigan qismni ham ba'zi bir taqsimotlarga bo'linadi. Bu taqsimotlar shundan iboratki, nasroniylar birinchi hujum qilganda yo'liqadigan musulmon askarlari muvahhidlar davlatini eng nizomiy askarlari qo'yiladi va Andalus mamlakatini, Andalus diyorini eng nizomli askarlari qo'yiladi. Birinchi zarbaga turadigan qilib. Bu nizomiy askarlar 3 qism qilinib, o'rta qism, o'ng taraf qismi, chap taraf qismi. o'rta qismda muvahhidlar, ya'ni qalb, yurak qismda desak bo'ladi. O'rta qismda muvahhidlar nizomiy askari, o'ng qismda andalusliklar, chap taraf qanotda bo'lsa arablardan iborat bo'lgan bir majmua turib berishlik kerak bo'ladi. Undan keyin bu o'rta qism, o'ng taraf, chap taraf qismdan keyingi o'rinda turganlar mutatavvilar mutatavvilar bular nizomli bo'lmagan askarlar shunday jihadga e'lon qilinganda hayya alal jihad deyilganda jihad uchun chiqqan kishilar o'zlarini hayoti jangda yoki bo'lmasam bir ta'lim olishlikda o'tmagan balki faqat shu jangga deganda e'lon qilinganda chiqqan kishilar orqa qismga qo'yiladi Bu Abu Yusuf Yaqub al-Mansur muvahhidini fikri bo'lib, juda bir puxta rejalangan fikr edi. Boshqa qo'mondonlar ham bunga oxiri oqibat kelishiladi. Sababi boshqa qo'mondonlar ham fikri bor bu joyda. Ya'ni asosiy bu taqsimotdan qo'yilgan reja shundan iborat ediki, birinchi to'qnashuv kelganda nasroniylar bilan nizomli askarlar tursa, tajribali, iqtidorli askarlar tursa, nasroniylar qalbiga qo'rquv, nasroniylar qalbiga g'ulg'ula tushadi. Agar mutatawwi'lar hayya alal jihad deganda jihadga labbi deb chiqqan, lekin ko'p tajribasi bo'lmagan kishilar avvalgi safda bo'lsa, birinchi zarbada, birinchi to'qnashuvda ozgina parokandaliklar vujudga kelishligi mumkin edi. Shu holat bilan jayslar taqsimotga kelib, hamma urushlik jang ruhiyatida bo'lib turganida Amir Yaqub al-Mansur Muwahhidi har tarafga yana xutbachilarni jo'natib, askarlarni ma'naviyatini oshiradi. Undan keyin har bir jihatga, har bir tarafga maktub yo'llab, maktubda shunday yozilgan ediki, Yaqub al-Mansur Muwahhidi ni gunohini biror bir o'rtada bir holat o'tgan bo'lsa, kechiringlar. Chunki bu bir-birini kechiradigan o'rinda turibmiz. Va shuningdek, o'rtalaringizda o'tgan ba'zi bir xato kamchiliklarni ham unutib kechirib yuboringlar. Nafslaringizni poklaylar. Har xil hasad keklarni tozalab tashlaylar shu vaqtni yoq deb maktub yo'llaydi. Bu maktubni amir tarafidan kelishligi insonlarni mujohidlarni ko'pini yig'iga soladi. Sababi o'shandek holatda amir tarafidan shunday gap kelishligi amirni kechiringlar endi o'rtada ba'zi bir holatlar o'tgan bo'lsa, xato kamchiliklar bo'lsa, kechiringlar, bir-biringlarni kechiringlar. Oxiratga yuz tutinglar, ixlosli bo'linglar deb aytishligi yana ruhiyatni ko'targan bo'lsa, yana bir amirga nisbatan ixlosni, amirga nisbatan muhabbatni ham oshiradi. Shuning uchun barcha askarlar, mujohidlar yig'lagan edi. Shuningdek, askarlar bir-biri bilan xayrlashib, bir-birini quchoqlashib, bundan keyin balki oxiratda ko'rishligimiz mumkin. Bundan keyin shahid bo'lib ketishligimiz mumkin deb bir-birlarini quchoqlab, juda ko'plab mujohidlar o'rtalaridagi haqd hasad uzoq yillardan beri kelayotgan ba'zi bir kelishmovchiliklar ham yo'q bo'lib ketadi. Endi nasroniylar joylashgan o'rni juda xatarlik o'ringa joylashgan edi. Sababi nasroniylar juda balatlik cho'qqiga chiqib joylashgan edi. Musulmonlarga cho'qqini tagidan chiqib borib tepadagi nasroniy bilan jang qilishlik kerak edi. Bu albatta qiyin. Mana hozir holatda ham ko'ramiz. murtad Pokiston askarlari tog'larning ustiga chiqib oladi. Bu jang qilishlikka qulaylik vujudga keltiradi. Past tarafdan jang qiladigan mujohid uchun bu albatta qiyinchilik tug'diradi. Sababi tepada turgan odam yaqqol pastdagi holatni, pastdagi mujohidlarni ko'rib turishligi mumkin. Aroq jangda ham nasroniylar tepalikka chiqib joylashgan edi. Lekin bu narsa mujohidlarni hech ham orqaga surmagan edi. Mujohidlarni jang qilishlik fikridan qaytarmagan edi. Jang boshlanadi. Nasroniylar yomg'irdek mujohidlar ustiga bostirib keladi, musulmon askarlarining ustiga. Birinchi hujumda avvalgi safga qo'yilgan nizomiy askarlar mujohidlar turib beradi. Minglagan shahidlar beriladi. yana ortga qaytadi nasroniylar. Yana ikkinchi marotaba hujum qilinadi. Bunda ham mujohidlar musulmonlar askari qo'shini qattiq zarbaga uchraydi, lekin oyoqqa turadi, sabot bilan turishadi. Bunda ham ortga qaytiladi. Bu holatni ko'rgan Yaqub al-Mansur Muvahhidi adirlik orqasida turgan edi, askarlarini qo'yib o'zi tushadi. O'zi mujahidlar orasiga tushib qarang shijoatniki yakka holatda tushib askarlarni yana ruhan ko'tarishlik uchun da'vat qiladi. niyatingizlarni yangilanglar. Oxiratga yuzlaninglar. Shahodatni ko'zlanglar degan bir dinni shiorlarini ulug'laydigan, g'ayratlantiradigan so'zlar bilan da'vat qilib turadi. So'ngra yana o'zini joyiga qaytib ketadi. Üçüncü bor nasroniylar hujum qilganda bu hujum musulmonlarning o'rta qismiga qilingan hujum edi. Bu hujumda qattiq musulmonlar zarba ko'radi. Musulmonlardan ko'plari shahid bo'ladi. Bu hujumda askarga qo'yilgan qo'mondon Abu Yahya ibn Abi Hafs degan odam aytilgen edi boya. umumiy qo'mondan bu kishi shahid bo'ladi. Shu holatda nasroniylar endi musulmonlar yutqazadi, musulmonlarga hazimat keldi. Biz endi g'alaba qozonamiz degan o'yga ham borgan edi. Shu gumon bilan nasroniylar hukmdori Alfonso 8-chi maydonga tushadi. Maydonga tushadi, lekin atrofida 10 ming chavondas qo'riqlab tushadi. Shu payt Musulmonlar o'ng tarafi andalusliklardan tashkil topgan nizomiy askarlar o'rta qismga yordam uchun keladi. 10 ming askar bilan chavandoz bilan qo'riqlangan Alfonso 8-chi muhosara qilinadi. Jang davom etadi. Uzoq jangdan keyin holat shu darajaga keladiki, uzoqdan bir e'tibor qaralsa, changdan, g'ubordan boshqa narsa ko'rinmas edi. Faqatgina takbirlar tovushi, qalqonlar tovushi, qilichlar tovushigina eshitilib turardi. Boshqa hech narsa ko'rinmay qolgan edi. Shundek maydon changib ketganligidan. Sekin asta musulmonlar vaziyatni qo'lga ola boshladi. Takbirlar sadosi yangragandan yangray boshladi. Sekin asta nasroniylar qo'mondoni boshlig'i Alfonso 8-ni atrofiga muhosara uyushtira boshlandi. Bu holatni ko'rgan Yaqub al-Mansur Muwahhidi o'zi bilan birga turgan askarlarga buyruq beradi hujumga. O'zi birinchi safda jang maydoniga otilib kirib boradi. O'zi bilan birga bo'lgan askarlar oppoq bayroq ostida bayroqda la ilaha illalloh la g'aliba illalloh yozuvi bilan kirib boradi. Allohu akbar. Hujumga otlanib tushadi musulmonlarni qolgan qismi. Buni ko'rgan nasroniylarning ma'naviyati tushib musulmonlar qilishlariga majburan ko'plari qatl qilinadi. Shu holat bilan Alloh subhanahu va taolo Arak jangida musulmonlarni qo'lini balat qiladi. Bu voqea butun Andalus uzra, butun Mag'rib muvahhidlar davlati uzra yoyiladi. Hattoki Mashriq, Shom o'lkalariga ham bu tengsiz, mislsiz zafar yoyiladi. Minbarlarda Mavqatul Arak jangida g'alaba qozonganligi to'g'risida xatiblar xutba qiladi. Bu holat haqiqiy musulmonlarda saodati bo'lganida yaqindagina 7 yil oldin mislsiz zafar bilan Salohiddin Ayyubi Quddusni fath qilgan edi. Bugun esa Arak jangida nasroniylar ustidan muvahhidlar g'alaba qozondi. Allohu akbar. Birinchi kundagi o'liklar qatl qilinganlar nasroniylar tomonidan 30 ming bo'lgan. Ibn Xallikan o'zini tarix kitobida zikr qilishicha musulmonlar nasroniylardan o'lganlarini hisoblab chiqqanida 147 ming nasroniy o'lgan edi. G'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dillar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Bizni mulkdur Andalus kitoblardan nomi Müslüm'ün Endelus